Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini, hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakandır. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Artık vay o namaz kılanların haline. Ki onlar namazlarından gaflet edenlerdir. Ona ehemmiyet vermezler. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Onlar ki gösteriş için ibadet ederler ve maunu zekatı men ederler.''